Udaleku aipatu behar dugu ondoko minutetan, izan ere udaleku elkarteak oiko eta ez oiko eh, biltzak nagusiak burutu ditu joan den larun batean, Salvador kolegioan eh, iregan zen hori, urteko bilana egiteko aukera, usaian bezala, baina baita ere aurten hezkuntza proiektu berria aurkeztua izan da, ez baina izoker, Maji Bordagera izuzen daria, gurekin dugu egunon, Maji. Egunon. Kafearekin, eh, <laughs>

bai, eme gaiki eh? estatutuak berriz uh, berritu barri nituen pixka bat, eta holakotan bortxatuaz ira egitea ez oizko biltzaren agusi bat. Ede gedi historio bat. Hala, deus atik, ikusi dut, uh, aipagaietan, mazela ezkuntza proiektu berria aurkeztu eh, zinutela hori zen menturaz uh, potoloena? Potoloena ez, baina bai gai nagusitatik bat, uh, bai. Behar zen berritu, behar da berritu ezkuntza proiektua? Hortan, uh, ez dira bortxatua egitea baina bo, mara, gure proiektuak berrogei urte ospatuko ditu hor, fitesko eta be, paradazen pixka bat eh, berritzeko, gure eh, helburuak berriz finkatzeko, ezkuntza proiektuak berriz uh, espikatzen du pixka bat aixi ere muan, ere zer ekartzen aldugun eta zer ekarri nahi dugun, Euskararen lokua berriz finkatzea gure proiektuan, hori dena pixka bat berriz uh, berritzea. Zer, zer du proiektu berriak, Eskuntza proiektu berri horrek, zer ekartzen du? Zehatzagoa da, asko zehatzagoa. Uh, bai. eh, Maiteko. Oh, zertan? Uh, zertan, elburuetan batez ere. Naba oso horrein arte, gure uh, proiektuak baloreak batez ere argitzen zituen, baina baloreak biziki orokortasun handi batean, eta azkenean betaldeek interpretazioak uh, egiten altzituzten, baina eh, el, elkartearen uh, zinez lan egiteko asmoa ezen argia. Eta horren proiektu, ezkuntza proiektu berriak, um, elburu orokorak berriz finkatzen ditu, eta be, lan tresna berri bat izanen da gure talde guzientzat. Eta zertan horrein argiagoak dira? Ah, bestean, eh? ez, da elbururik ah, nahi bat duzu. Zinez, ba- baloreak uh, euskararen lekua zehaztua zen gure proiektuan eta baloreak noa, dibidez, elkartasuna, hmm, elkartizitza eta hor da zinez, ba, zer ikasi nahi dugu aurreri, uh, eskoldeko, eza, ezagutza uh, garatu, euskara uh, euskararekin trebatu, jostatu eta bizi, olako zinez zehazkiak gusartu gira. Zehatzako izanen da beraz, hezkuntza proiektu hori. Erran duzu ere estatutuak, estatutuak aldatu dituzuela, behar zen aldaketa bat, zer aldatu da? Hordan, aldatu duguna, eh, da pixka bat elkarte biziaren inguruan, hor duela hainbat urte harikirela berriz hausnarketa bat egiten eh, gure elkarte biziaren eh, inguruan, hainbat elkarte bezala ere, eta gure estatutu berrietan um, bon, berriz finkatu dugu pixka bat bulegoaren uh, lekua. Uh, bulegoa, nun baiten, do, orain arte gure elkartean, bulegoa hilabetean behin elkarte sartzen zen eta administrazio kontseilua ba, trimestroka, eranen mm. dugu, ba, oren biek talde bakar bat egin dute, beraz, administrazio kontseilua da, hilabete guziz eh, elkartuko, uh, finkatu du berriz uh, eh, nor bozkatzen zuen eta nor kezin zuen bozkatu, eta um, leku berezi bat sortu dugu aurrentz, uh, familien zat, edo gura suen zat, eraikiko ditugu bilgune guzietan, uh, deitu ditugunak um, bilgune bizi taldeak, eta gure ideian izanen da pixka bat uh, gura asmoa ere berriz gure proiektuaren erdian ezartea. Hmm. Zer da, antolaketa, barne antolaketa gai teknikoa da edo hori baino importanteagoa da? Ha ah, ez, nire ustez eh, hori baino importanteagoa da. Da beti mm, udaleku ikusia da batez ere zerbitzu bat bezala. Bai. Eta beduela... Um, urte batzu, isekatzen dugula ere, ikusten nola gurasoak berriz pa, eh, parte harati eh, aurren ezkuntzan eta aixietan ere ez, eta eskolan uh, eh, bakarik. Hmm. Ba, Udaleko elkartea, ba, Euskal Igati hauek bezala funtsan, Euskal Gintzako parte iraunkor bat da, talde iraunkor bat da, aspaldidanik, zer osasunean da? Hau <laughs> <coughs> Eta ez dut bakarrik ez, ez dut ekonomikoa bortxaz aipatzen, eh? Zer, zer osasunean da udaleku? Ongi da, zailtasunean da? Udalekuren aktibitea tea, ongi da bai. Eh, garatzen da, oino hor, eh, hogeita bat urteko bilana egin eta hori da, eh, agertzen dena, gure aurregun kopuruak emendatu dira, eunez, euneko hogeita bostetaz, <laughs> ah, bai. mila hogei urteari konparatuz, eh, dan, beti zenbakekin jostatzen harik kasu egin behar da, bimila hogei urtean, covidak eragin bai. handiago bat zuen gure bai, aktivitateari. duzu, hori da, baina ala ere, bimila hogeita bat urtean, apidileko oporretan, itxi biak izan gira Amerika egunez. Beraz, gure normalki zenbakietan ere agertu behar zen. Eta ez da ala, baina ere uh, be struktura berri bat idekidugu joan den urtean. Uh, eh, itxasuko bilgunea idekidugu. Eta itxasuko bilgunea bizik untsa ibilida. Eta horrek ere eragin bat ukandu gure aktibitate ezamari. Beraz, aktibitatea garatzen da. Urtez urtez garatzen da. Gure proiektuak garatzen dira. Formakuntza harlua, adibidez, ez genuena urein arte. Eta hor eginen du iru urte, horren garatzen ari girela eh, arlo berri hori, eta bai, ordoan zinez, gure aktivitatea ontsa ibiltzen da. Gero... Eh, zaude, Forma, maile mozen zaitut, formakuntza, uh, formakuntza, zer, uh, zer ditzen duzu formakuntza? Zer, zer formatzen duzu enox eta zertarako? Ordoan, udarekun baditugu bi arlo formakuntzan, badu, badugu aiga formakuntza, proposatzen dugu orain euskaraz, eta hori aski berria da, urteak ezagin ditugu uh, behar genituen bai. ukaiteko, eta hor, ideia batu kaiteko, ba, joan urtean, uh, janen dut, irurugei bat gazte formatu ditugula, hainitz da gu bezalako elkarte mm. batentzat eta on... Aiga da, bafa, eh, behar, den diploma, eh, justuki aurrekin lan egiteko. Hori da. Aixialdian. Hori da. Eta, enbat urtez, ba, um, berreskuratzen genituen gazteak, frantsesez formatuak uh, hmm. ziren, eta hartu gira ere terrenoan, bai gure, uh, gure uh, iztegia eta gure uh, proiektua, gure tresnak uh, gazteak altzen zirearik, ba, bar genuen beti momentu bat hori dena barneratua izan dadin Euskaraz. Da zuke Euskaraz formatzen dituzu, eh? Guk Euskaraz formatzen ditugu. Ez, ez ditu horrek arazo administratiborik uh, ah, bada ofiziala eta ez ofiziala, <laughs> ofizialki uh, aurkeztu dugu txosten bat uh, eranez um, gure formakuntzak bidunak zirela, uh, eh, ala da, zenta, gira denbora bat gutienez frantsesez ekartzea bai. eta egina da. Baina gure formakuntza guzia eta elkar bizitza eta dena euskaraz egiten Frantsesenia elkarteak, uh, ez da elkarte bat, frantsesenia eskolak uh, badu partaiditza bat ere uh, formakuntza organismo bat elgarrekin, eta eh, ba, ez dugu horrendik elgarrekin lan egiten, mea bagenunke zer egitekorik elgarrekin, formatzaileak partekatzen ditugu, ere parte batetik, eta haiek ere Euskaraz egiten dituzte, gehiago elebidunez, gu baino gehiago elebidunez, baina Euskaraz ere formatzen, eh, formatzeko parada badaan. Ordan, moztu zaitut, ostioen, alizinen pixka bat uh, erraiten ze osasunean zen udaleku, beraz proiektuak uh, untxa martxan direla, gehiago bat direla, eta hori uh, ongi biltzen dela, Eta alde ez hain positiboa da. Ba, finanzak, eh, gure elkartearen eh, zeiltasuna hain bat elkarte bezala. Kasi beti bezala. Bai. Kasi beti bezala, orduan eh, ez zuzena, eh, hori da gure <laughs> gure erronka, erraiten dugu, ba, gu galetzen duguna, da frantxese estrukturak bezala, do berbalia bideak ukaitea. Baina horren egiteko, eh, erriko etxek diruztatu behar dute gure elkartea. Eta ez dute, ez da legerik behartzen dituenak horren egiten. Bakoitzak egiten du nahi duena. Ba, orduan, erriko etxe bat gure eh, proiektuaren aldea gertzen balin bada be, uh, sustengatzen algeitu, baina bere autua da. Eh, gure, bere erriko uh, aurrak errezibitzen ditugularik, urte bukaeran diru eskaera bat egiten dugu, eta ez balin badu erantzun nahi, hainbat erriko etxek bezala, ba, ez dute egiten. Hori da zuen, uh, gaur behar bada, erriko, uh, erriko begira? osoki, eta kristuen lan bat ekarri dugu, hafer ikartzen ari gira duela bi urte, politiko lan bat, EEP eta elkargoarekin, EEP eta elkargoak ere, joan dira e, errikoen etxen aitzinean espikatzeko gure proiektua, e, gure modelo ekonomikoa aurkezteko, zenta hori nahizko lan bat egina izan da horren inguruan, justuki, ikusteko zer zen e, frantxez estrukturekin desberintasuna, ea udalekun, ba, pixka bat piskabat goraguak dira frantxez estruktura batean baino, eta komparaketa hori hori egina izuten, eta bai, beha gertu dena, da, bai, atos, udareko pixka bat karioa da, baina, be, baldintza, askoz gutia gurekin lan egiten dugu guk. Bihitzaz, justu, mahi oso duzu berroi urteak aurtan? Ez, eldu den urtean. Eldu urtean, bianik... Uh... Eh, Asten bakarrik. <laughs> Eh, ongi, bon. Espero dugu uh, gure pintxoak zuenak bezein onak izanen direla, zuen urte betitzen. <laughs> <laughs> Hor bai zinezten ere uh, guri gatiaren bergoi urtetan uh, eh, biztan dena. Mine esker, maile borda garai eta urtean udalekun? Mine